بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. الرحمن Mehriban Allah علم القرآن Qur'onni ta'lim berdi. Uni hepsi qilishni va tushunishni osonlashtirib Xalaqal insan İnsanı yarattı. Allamahul bayan Onunğa məqsədini oxuturuş üçün sözləşni öyrətdi. Əş-şəmsu vel qamaru bihusban Gün bilən ay öz buruşlarında müəyyən hesab boyunca səhər qılıdı. والنجم والشجر يسجدان O't cho'plar, dal-daraxtlar sajda qiladi. Ya'ni Allohning irodasiga bo'ysunadi. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان Alloh osmonni egiz yaratdi. O'lchamda zulm qilmasliklari uchun Alloh tarozini bekitdi. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان O'lchamda odil bo'linglar. Tarozni kam bermanglar. والأرض وضعها للأنام Zaminni kishilarning foydalanishi uchun yaypon qildi. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام Zaminda mevalar, bo'g'inli xurmalar bor. والحب ذو العصف والريحان Samini bor dalliq ziroatlar, xushbo'y o'simliklar bor. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılsılar? خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ Allah insanını ya'ni otanglar odamni cheksi jaranglaydigan sopolda quruq laydin yaratdi. وخلق الجان من مارج من نار Jinlarni o'tning yalqundan yaratdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? رب المشرقين ورب المغربين U ikki mashriq, ya'ni kun bilan oyning chiqadigan ikki joyining Parvardigoridir. Va ikki mag'rib, ya'ni kun bilan oyning patadigan ikki joyining Parvardigoridir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? مرج البحرين يلتقيان U ikki dengizni, biri tatliq, biri ochiq oqquzdi. Ular uchrashidi. بينهما برزخ لا يبغيان Ularning orasida to'sin bo'lib, bir-biriga qo'shilib ketmaydi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilsizlar? يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان Ulardan marvoyit bilan marjon chiqadi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, perverdigarınlarının qaysi nimetlerini inkar kılsızlar? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ Denizlarda qaynavatkan tağda kimiler Allah'ın ilkididir. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, Perverdigarınlardan qaysı nimetlerini inkar kılıslar? Kullu men aleyha fan. Ziminin üstüdeki əmmi yokuludu. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام azmatlik va karamlik parvardigoringning zoti mangu qoladi فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar cinlar, perverdigarınlarının qaysı nimetlerini inkar kılıslar? Yes'eluhu men fis semavati vel ard. Kulle yevmin huve va zimindagi hamma Allohdan madad va rizq tilaydi. Ya'ni hamma Allohga muhtojdir. Alloh har kuni bir holatidir. Ya'ni Alloh har vaqt vujudga chiqaradigan ishlar bilan bo'lib, ularni yaratib turdi. Ahvollarni yengilab turdi. Mahluqotlarni paydo qilib turdi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? سنفرغ لكم أيها الثقلان Ey insonlar va jinlar jamoasi, sizlardan, ya'ni sizlarning amallaringlardan hisob ilishga yuzlanamiz. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, sizlar Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Ey jinlar va insonlar jamoasi, agar sizlar Allohning qazosidan qochib, osmonlarning va zaminning chegirlaridan o'tib keta olsanglar, o'tib ketinglar. Sizlar faqat quvvat bilan o'tib keta olaysizlar. Lekin sizlarga mundaq quvvat qayerdan kelsin? فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران Qiyamet günü sizlerge kızlık otunun yalqını ve tütünü əvətildi. Sizler özünlerini qoğdayalmaysizler. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان Qiyomat kuni farishtalarning tushishi uchun osmon yerilgan chog'da osmon do'zaxning qiziqligidan qizil guldek, qizil chamdak bo'lib qoladi. فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insonlar, jinlar, Parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Bu kunda hech bir inson va jin o'z gunohidan so'ralmaydi. ya'ni gunorlarning alohida alomati bo'lganlikdan mundoq so'rashga hojat bo'lmaydi ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Gunohkorlar o'zlarining yuzlari qora, ko'zlari ko'k bo'lishdan iborat belgilardan to'nildi ular kukullardan va putlardan tutilib do'zaxga tashlandi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون bu gunohkorlar inkor qiladigan jahannamdir يطوفون بينها وبين حميم آن ular do'zax bilan qaynoq suv orasida berib kelib turdi ya'ni gohida o't bilan gohida qaynoq suv bilan azoblandi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar ولمن خاف مقام ربه جنتان parvardigoringning oldida turib hisob berishdan qo'rqqan odamga ikki jannat bor ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar u ikki jannatda turli mevlik daraxtlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar! Sizler perverdigarınlarının kaysı nimetlerini inkar kılışlar. Fihima aynani tecriyan. O işki cennette ekip durgan işki bulak var. فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما من كل فاكهة زوجان u ikki jannatda har mevadan ikki xildan bor فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar! Sizler perverdigarınlardan kaysi nimetlerini inkar kılsizler? متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان ular astarlari qilin tovardan bo'lgan to'shaklarga yo'lindi ikki jannatning mevasi turgan o'ltirgan yotgan odamni uzallaydigan darajada yaqindir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان u jannatlarda erlerden başkalarına qaramaydigan erlerden burun ular bilan hech inson va jin yaqinchilik qilmagan xotinlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar كأنهن الياقوت والمرجان go'yo ular suzuklikda yoqutdir oqliqda marvoyitdir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar هل جزاء الإحسان إلا الإحسان yaxshi ish qilg'uchi faqat yaxshi mukofotga erishidi فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar ومن دونهما جنتان u ikki jannatdan tuvanroq ikki jannat bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar مدهامتان u ikki jannat yop yeshildir فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما عينان نضاختان u ikki jannatda qaynab chiqib turgan ikki buloq bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهما فاكهة ونخل ورمان u ikki jannatda mevalar xo'rmalar va anorlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar فيهن خيرات حسان u jannatlarda chiroyli xotinlar bor فبأي آلاء ربكما تكذبان ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar حور مقصورات في الخيام ular jannatning chidirlarida mastura o'rlardir فبأي آلاء ربكما تكذبان Ey insanlar, cinlar, sizlər pərverdigarınlarının qaysı nimətlərini inkar qılıslar? Ləm yatmithunna insun qablahum və la jaa erlerden ilgiri ularga hiç insan ve cin yıkınçılık kılmıgan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar, cinler! Sizler perverdigarınlarının kaysi nimetlerini inkar kılıslar. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان ular yeshil yostiqlarga chiroyli besatlarga yo'langan holda istirohat qiladi ey insonlar jinlar sizlar parvardigoringlarning qaysi ne'matlarini inkor qilasizlar تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام əzəmətlik və kərəmlik Pərvərdigarının namı mübarəkdir.